dalam pertemuan kita yang ke 687 di malam hari ini kita akan mengambil pokok bahasan tentang bentuk amal yang diterima di sisi Allah. corak amal yang dapat diterima di sisi Allah. Untuk membahas masalah ini, kita akan mengambil salah sebuah hadis Nabi besar SAW yang jadi pokok bahasan kita. An Abi Imamah radhiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه رواه النسائي Terjemahan dari hadis ini ialah dari Abi Imamah radhiyallahu an beliau berkata Rasulullah sallallahu bersabda Sesungguhnya Allah taala la yaqbalu minal amal tidak menerima sesuatu amalan hambanya illa kecuali makana khalisan amal yang dilakukan itu ikhlas semata-mata kerana Allah wabdari wajahu dan kena menuntut keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan jamaah yang dirahmati Allah kita memahami bahawa Allah itu menuntut kepada hambanya hak-haknya hak Allah dan juga Allah menyebutkan juga tentang hak-hak sesama manusia kalau ada firman Allah menyebutkan waqimu salata wa atuz zakah Wayuqridullahu qardan hasana Dirikanlah salat dan berikanlah zakat Dan Bayarlah hutang itu dengan bayaran yang sempurna Bayaran yang baik Di sini Allah menuntut kepada kita sebagai hambanya Yang Allah ciptakan kita Untuk mengabdi kepadanya Dan dalam bentuk amal-amal ibadah mahdoh. Seperti Allah menyuruh kita melakukan salat, menyuruh kita mengeluarkan zakat. Kedua-dua ibadat ini ibadat mahdoh. Yang salat langsung dengan Allah ibadat mahdoh. yang zakat nyatakan juga ibadat mahdoh, tapi terkait dengan hamba-hamba Allah yang satu lagi Hak-hak kita sesama manusia harus diselesaikan dengan secara sempurna Yaitu berupa hutang Apabila hutang itu terjadi di antara sesama manusia Hutang janji, hutang harta, hutang benda dan sebagainya Dan berbagai bentuk hutang yang lain yang di mana kita harus melunasinya itu adalah hak sesama hamba itu harus ditunaikan dengan sebaik mungkin tak usah kita dikejar-kejar oleh yang memberikan piutang eh, memberikan hutang kepada kita hutang harus dilunasi piutang harus diterima kita harus memahami aturan-aturan yang ditetapkan dalam utang piutang. Bahagian daripada fik muamalah yang dipelajari dalam hukum Islam. Sedang jamaah dan pendengar sekalian, untuk ini hadis Nabi tadi diperkuat oleh hadis yang lain yaitu innamal a'malu binniyat hadis dari Umar bin Khattab innamal a'malu binniyat hanya sahaja semua pekerjaan hamba itu dilakukan dengan niat dimulai dengan niat niat semata-mata karena Allah sehingga dalam semua perbuatan ibadat semua amalan ibadat itu pakai niat. Sembahyang pakai niat. Puasa pakai niat. Berzakat pakai niat. Berhaji pakai niat. Puasa pakai niat. Semuanya pakai niat. Niat dalam bentuk kita ingin melakukan sesuatu amalan semata-mata kerana Allah wabdari wajahahu Sehingga dalam hadis ini disebutkan innamal a'malu niat hanya sahaja semua pekerjaan didahului dengan niat. Ibda bi nafsik. Hadis itu menyebutkan selanjutnya Amankana hijratuhu ilallahi wa rasulihi Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi Barang siapa yang melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah maka hijrahnya itu sesuai dengan yang diniatkan maka hijrahnya itu fa hijratuhu ila mahajara ilaihi hijrahnya itu sesuai dengan niatnya niat membantu nabi niat menolong nabi di Madinah menegakkan agama dan kebenaran Islam seterusnya wa man kana hijratuhu ilad dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi jadi yang pertama kalau hijrahnya karena Allah dan Rasul maka nilai hijrahnya itu pahala hijrahnya itu karena semata-mata karena Allah dan Rasulnya fahijratuhu ilallahi wa rasuli sebaliknya barang siapa yang hijrah karena dunia yang dicarinya ada wanita yang dikejarnya untuk dikawini ada orang yang pergi ke Madinah mau berdagang di sana mau bertani di sana mau beternak di sana kalau niatnya untuk itu yang dapat cuma pahala niatnya pahala ingin berternak pahala ingin berdagang pahala ingin mengawini seseorang Ya capeknya ketika berhijrah sama Tapi nilainya beda-beda Sedangkan kalau hijrahnya kerana Allah dan Rasul Selain mendapat nilai hijrahnya Maka dia mendapat hal-hal yang lain pun bisa didapatnya <coughs> Sedang jamaah yang dirahmati Allah pendengar sekalian Oleh kerana itu Dalam kita beribadat Melakukan pengabdian kepada Allah Dan bahkan pengabdian kepada sama, sesama manusia Maka yang dituntut kepada kita Adalah Semata-mata penyembahan itu minta pertolongan itu semata-mata kepada Allah. Sehingga dalam surat Al-Fatihah disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan kalimatnya itu na'buduka dan wa nasta'inuka. Tidak demikian. Di sini didahulukan mafa'ul iyyaka adalah Mafaol yang didahulukan kepadamu aku sembah kepadamu aku minta bantuan dan pertolongan jadi tidak ada embel-embel yang lain semuanya untuk mencari ridha Allah untuk mencari Allah itu menyenangi apa yang kita lakukan dia reda kepada perbuatan kita kita pun reda kepada apa yang Allah tetapkan sehingga dalam kalimat itu disebutkan Ia iyyaka na'budu kepadamu kami sembah dan kepadamu kami minta bantuan atau pertolongan di sana dimaksudkan supaya bantuan, supaya sembahan itu benar-benar ditujukan kepada Allah. Bukan sembah berhala, bukan sembah api, bukan sembah patung. Tapi semuanya sembah yang disembah itu Allah. Tidak minta bantuan kepada patung, kepada matahari, kepada bulan. Tapi semata-mata minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Al-Bayyinah disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka disuruh atau dianjurkan untuk melakukan penyembahan semata-mata illa liya'budullaha semata mata untuk menyembah Allah mukhlisina lahuddin ikhlas semata-mata karena tuntutan agama menyembah Allah jadi di sini dalam kita melakukan ibadat mana saja ibadat yang kita lakukan tidak boleh melepaskan diri daripada mendapat ridha Allah semata-mata karena Allah bahkan Allah mengecam فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ Kalaulah mereka beribadat kepada Allah Tapi mereka beribadat itu seperti menampakkan amalan mereka kepada sesama manusia Kepada sesama hamba Fawailul musallin Mereka bukan mendapat kebahagiaan dan keberuntungan Mendapat neraka wil kalau salat itu cuma menampakkan ibadat itu bukan kepada Allah semata-mata supaya dilihat orang kita tekun beribadat, rajin beribadat, tetap hadir ke jamaah kalau ingin menampakkan urusan ibadat itu kepada Allah tidak ada nilainya di sisi Allah Jadi keinginan seorang hamba Allah ketika beribadat kepada Allah radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridainya, meridai meridai mereka. Waradu anhu mereka pun kepada Allah. Benar-benar wabdari wajahu mencari kebenaran dari Allah. Mencari wajah Allah menghadapkan diri kepada Allah. Dalam hal itu Allah juga mengecam orang-orang yang salat yang tidak khusyuk. Kena salat yang dituntut kepada kita, ibadat dituntut ibadat yang khusyuk. Salat ketika orang salat fi salatihim khasyi'un dalam salat mereka mereka berbuat khusyuk kepada Allah. Artinya tidak ingat kiri kanan semata-mata yang dihadapkan kepada Allah. Ini baru model ibadat yang dapat diterima di sisi Allah. Ya untuk apa kita berbuat ibadat? Kalau ibadat kita tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak ada harga. Anayum di sisi Allah bukan ibadat itu untuk kepentingan manusia semata-mata kepentingan Allah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah sebab Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku beribadat kepadaku ibadatnya itu macam-macam ada ibadat mahdah langsung berhadapan dengan Allah seperti puasa, zakat, salat. Ada ibadat yang gairu mahdah yaitu ibadat-ibadat dalam bentuk muamalah, pernikahan, perdagangan, bermain politik, berpolitik, mendirikan negara, mendirikan organisasi, membantu orang-orang lain yang malarat dan kesengsara semuanya didasarkan kepada keikhlasan apa saja yang kita lakukan dengan ikhlas bukan mencari-cari nama dari sesama manusia bukan mencari-cari apa namanya pujian manusia kita mencari ridha Allah oleh karenanya ketika kita berusaha berbuat sesuatu harus merasa bahwa saya berbuat ini semata-mata karena Allah. Intang surullah yang surkum. Jika kamu membantu Allah menegakkan agama Allah, membantu agama ini tegak, bangun berdiri kokoh, dengan melaksanakan syariat-syariatnya niscaya Allah membantu kamu janji Allah yang membantu Allah membantu menegakkan agama Allah dalam bentuk jihad ada saatnya jihad itu jihad berperang di jalan Allah di saat damai kita bukan berperang tapi bagaimana membina umat mengatur kestabilan umat mengatur perdagangan yang baik mengurus kesehatan manusia, memberi kenyamanan kepada masyarakat, yang jadi pemimpin mengatur yang dipimpin dengan sebaik-baiknya, yang berdagang, dagangannya itu adalah dagangan yang mabrur, dagangan yang dapat diterima kerana tidak ada tipu daya, tidak ada hilah dan upaya dalam berdagang yang jadi nelayan, yang jadi pegawai, yang jadi macam-macam orang melakukan tugas-tugas publik atau tugas pribadi, privat. Semuanya kalau ditujukan kena Allah, nilainya itu ya Allah yang berikan. Allah bantu kita. Jadi sepertinya dalam agama kita tidak ada beda antara seorang yang bekerja jadi di pegawai pemerintah bekerja sebagai pedagang, bekerja sebagai buruh, bekerja sebagai nelayan, bekerja sebagai manajer, bekerja sebagai apa saja jadi afarat, polisi, TNI, jaksa, hakim, guru, dosen. Semua ada nilai plusnya di sisi Allah apabila mereka memang jujur bekerja. Ya, sekarang mana jujur dalam bahasa agama jujurnya itu tidak melakukan penyelewengan yang sekarang orang lagi mengusir yang namanya berbagai bentuk penyelewengan dalam bentuk apa yang dikatakan pungli pungutan liar dalam bentuk apa yang namanya korupsi mengambil hak yang bukan hak itu semua dikerjakan bukan karena Allah sepertinya orang kurang yakin di masa kini bahawa apabila kita bekerja jujur, baik, teratur, sopan, santun, benar-benar demi menjaga kepentingan umat dan sebagainya, akan Allah bantu kita. Seperti tidak ada perasaan bahwa Allah akan membantu kita, seolah-olah yang bantu kita manusia. Padahal semuanya adalah dengan ketetapan Allah. Kenapa ini jadi begini? jadi baik karena semua orang yang berbuat itu baik niatnya. Bukan mau menyembunyikan harta negara atau mengambil hak orang lain. Tapi semuanya ingin berbuat lurus. Ikhlas berbuat. Sehingga Departemen Agama menyatakan membuat semacam apa yang namanya simbol ikhlas beramal. Artinya kita tidak mengharapkan pujian manusia, dilihat oleh manusia. Yang penting hubungan kita dengan Allah bagaimana dalam kita beramal. Kalau tidak, apa ruginya? Tidak diterima kata kata Nabi. Amalan kita tidak diterima. Kalau tidak diterima, apa maknanya kita berbuat sesuatu? Tidak ada artinya di sisi Allah. Oleh karenanya, dalam agama kan kita dituntut supaya selalu berbuat takwa kepada Allah mengabdi kepada Allah dalam kondisi apapun, dalam suasana apapun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah sebaik-baik takwa, sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Mati membela agama membela negara dari macam-macam penjajahan membela kemaslahatan umat membela yang benar menyingkirkan yang batil itu semua adalah tuntutan-tuntutan agama yang dibebankan kepada kita sekalian Sedang jamaah yang dirahmati Allah kalau kalau melihat kepada janji kita kepada Allah di dalam kita membaca doa iftitah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sesungguhnya salatku ibadat mahdah dengan Allah wa nusuki dan berbagai bentuk ibadatku nusuk ibadat ibadat haji ibadat umrah ibadat bersedekah ibadat menikah ibadat berkooperasi ibadat berpolitik semuanya kalau itu benar-benar ditujukan untuk mencari ridha Allah itu semua jadi ibadat inna salati wa nusuki dan ibadatku wa mahyaya dan matiku wa mamati dan mahyaya hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin untuk Allah pemilik alam semesta kalau ada orang memuji kita pujian itu sebenarnya bukan jatuh untuk kita pujian itu kembali kepada Allah Allah memuji sifat kita memuji apa namanya cara hidup kita memuji sesuatu terhadap diri seseorang bukan orang itu yang dipuji pada hakikatnya yang dipuji jatuh pujian kepada Allah Alhamdulillahirobbilalamin. oleh karena itu kita selalu meminta pada Allah supaya dapat tuntunan dari Allah dalam kita mengada mengamalkan berbagai amalan kita dalam berbagai bentuk amalan kedepankan apa yang mana keikhlasan dalam berbuat mukhlishallahuddin ikhlas karena tuntutan agama jangan diputar-putar jangan dipolitisir semata-mata yang kita kerjakan itu demi kepentingan agama sebab kalau kita ingin Allah membantu kita, bantulah agama agama Allah, bantulah hukum Allah supaya hukum itu bisa tegak. Mudah-mudahan di negeri kita Aceh yang diproklamirkan sudah sekian puluh tahun supaya syariat ini berjalan ini sebenarnya semua kita harus membantu berjalannya syariat di Aceh ini semua mendukung jangan ada orang yang lebih hebat aturan yang lain lebih hebat peraturan yang lain undang-undang yang lain kita apa kesampingkan nilai-nilai syariat ini adalah tindakan yang salah kalau syariat sama-sama kita bantu tegak Allah membantu kita membantu ekonomi kita membantu hubungan kita membantu politik kita, membantu ekonomi kita, membantu kesehatan kita, membantu persatuan kita. Semua jadi baik adanya. Oleh karena itu, kadang kadangkala kita perlu kembali ke belakang melihat sejarah yang lama. Kenapa Aceh dulu jaya, maju, makmur? Kenapa? Ya karena semuanya diatur dengan aturan Allah aturan di mana aturan yang dipegang aturan Al-Quran dan aturan yang datang dari hadis itu yang di pedoman hidup mereka maka mereka terselamatkan terselamatkan mereka sekarang pun bisa kita ini kalau mau selamat Allah bantu kita Allah tolong kita tolong agama Allah agama Allah ini jalan sudah nenek moyang kita dahulu berjuang mati-matian kakek-kakek kita, ulama-ulama kita dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, mengusir penjajahan supaya agama itu tegak. Dan insya Allah di Aceh ini hampir tidak ada penjajah yang bisa bertahan di Aceh ini. Akhirnya terusir semuanya. Setelah kapan? Setelah untuk mujahid-mujahid kita berjuang menegakkan agama. Setelah mereka bersatu padu menegakkan agama. Sampai ke pahlawan-pahlawan akhir. Tengku Sidi Tiro. Tengku apa namanya pahlawan-pahlawan yang ada baik yang wanita atau pria semua mereka akhirnya terusir dan setelah terusir sebenarnya itu dua dua datang dengan bantuan Allah karena melihat keseimbangan persenjataan antara kita dengan mereka mereka lebih maju senjatanya lebih maju, lebih modern alat-alat persenjataannya tapi akhirnya mereka terusir dengan izin Allah sekarang setelah mereka terusir kita berhak menegakkan kebenaran sesuai dengan aturan Allah kalau ini tidak berjalan ini tidak mau kita lakukan semuanya kita ini termasuk orang-orang yang dilaknati oleh Allah kerana setelah Allah memerdekakan kita dari penjajahan, kita tidak mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan tuntutan Allah yaitu berdasarkan sunnah berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi yang Allah telah jadikan pedoman untuk kita Ingat janji-janji kita penyerahan kita kepada Allah apakah benar kita ini sudah benar-benar menyerah kepada Allah la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin tidak ada serikat baginya bagi Allah tidak ada sekutu bagi Allah kekuatan kebenaran keadilan ada di tangan Allah Wabizalika umir tu dengan itu aku diperintahkan. Wa anna minal muslimin dan mudah-mudahan aku termasuk orang yang patuh kepada Allah, menyerah kepada Allah. Jangan setelah kita buat janji dengan Allah, kita tidak menepati janji kita dengan Allah. Sebab Allah lah yang menyelamatkan kita Allah lah yang menyelamatkan kehidupan kita. Allah lah yang menyelamatkan negeri kita. Yang akhir-akhir ini di mana-mana. Di seantero republik ini dalam keadaan. Allah datangkan musibah untuk kita. Sudah duluan datang musibah. Tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Apakah kita tidak ingat? Apakah kita tidak ingat? bahwa itu adalah cobaan-cobaan yang mungkin sekali penyebabnya adalah kita kita sekalian kerana kita tidak mensyukuri anugerah dan nikmat Allah tidak kita syukuri nikmat kemerdekaan tidak tidak kita syukuri nikmat pangkat nikmat jabatan nikmat harta nikmat kesehatan nikmat ketenangan hidup dan macam-macam nikmat seperti kita sia-siakan Allah memberi peringatan. Jangan kena sudah makmur, hidup mapan dan begini begitu. Lalu Allah ditinggalkan. Saat-saat, detik-detik, jam-jam kita harus menyembah Allah. Kita sibuk di warung kopi. Sibuk di internet. Sibuk lagi minum-minum. Tinggal. Tak pas salat maghribnya. Tak pas salat duhurnya kita abaikan aturan-aturan Allah padahal itu semua adalah nikmat yang harus kita syukuri dari masa ke masa sedang jemaah yang dirahmati Allah pendengar sekalian kalau kita mau dibantu Allah Allah membuka peluang untuk kita apa peluangnya Allah telah memberikan kita kesehatan yang prima sehat Allah memberi kita berkemampuan ekonomi, ekonominya normal. Allah memberi kita aman, sentosa. Sehingga kemana-mana, siang malam orang bisa berpergian. Dibandingkan dengan saat-saat sebelum ini dalam keadaan tidak aman, tidak tentram. Kemana-mana kita khawatir berjalan malam dan sebagainya. Kalau sudah kondisi kita aman. Allah memberi kita kemakmuran. Memang yang namanya orang miskin di setiap saat tetap ada, tapi lebih banyak orang kayanya dibandingkan dengan orang miskinnya. Di Aceh itu masih ada orang miskin kira-kira ada 17% katanya. Kita ini masih banyak. Tapi kalau diingat kepada rezeki yang dilimpahkan Allah ke Aceh, sebenarnya orang Aceh tidak harus miskin. Tapi cara pengelolaan rezeki itu harus seimbang dan seirama sehingga orang-orang Aceh sebenarnya bisa dimodali dengan dana otsus, dana yang dibantu ke desa-desa di seluruh Aceh asal mereka yang yang berwenang mengurus dana itu berja, melakukan eh, apa namanya aturan yang sempurna dan baik semua ini sudah terbuka jalan untuk kita. Terserah kita sekarang. Apa sesuatu yang telah beri, Allah berikan itu amanah itu di, dijalankan dengan baik atau disia-siakan. Di sinilah letaknya sekarang bantuan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita berharap pemimpin-pemimpin kita, pemimpin paling kecil, pemimpin menengah, pemimpin lebih atas lagi, Semuanya mereka bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat Aceh. Rakyat Aceh harus dimakmurkan. Dari segi kehidupan berekonomi. Dari segi kesehatan. Dari segi pendidikan. Semua harus bisa hidup merata. Semua orang-orang terdidik. Semua anak-anak bersekolah. Semua orang-orang yang mau berekonomi. Ada modalnya. Semua semua kehidupan itu bisa merada, teratur dan sebagainya. Kalau ini terjadi dengan secara sempurna, bisalah kita hadir pada setiap acara kajian, acara acara zikir dan sebagainya. Kita dibuat tenang oleh suasana yang ada sekeliling kita. Bapak Ibu sekalian, pokok pangkal pembicaraan kita adalah ketika kita beramal beramallah dengan ikhlas ikhlas semata-mata karena Allah bukan menampakkan kepada manusia yang lain itu namanya riya kalau Allah telah berikan kita kemudahan rezeki yang banyak kesehatan yang prima ketenangan hidup semua dimanfaatkan untuk kepentingan beribadat kepada Allah. Karena tujuan hidup di dunia ini kita ini bukan untuk berleha-leha, bukan untuk bersenang-senang, tapi tujuan hidup di dunia untuk mengumpulkan bekal demi menjalani kehidupan akhirat. Inilah yang harus menjadi perhatian kita sekalian. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan membantu kita dalam menjalani kehidupan ini sehingga kita terselamatkan dalam menjalani hidup di dunia ini dan juga hidup di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'an aw zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.